Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset siječnja 1943. godine. Već tjedan dana traje operacija Weiss, zamišljena u njemačkom zapovjedništvu za jugoistok Europe. General Aleksandar Ler zapovjednik grupe armija E, potpisao je zapovjed za njezinu provedbu, a general Rudolf Litters, zapovjednik njemačkih snaga u nezavisnoj državi Hrvatskoj južno od Save, trebao je tu zapovjed provesti. Njemački korpus Kroacijan sastavljen od 7. SS divizije Prinz Eugen, 714. i 717. divizije Wehrmachta i 369. legionarske divizije trebao je s crte Karlovac, Glina, Kostajnica, Bosanski Novi, Sanski most udariti na oslobođenu teritoriju na kojoj su bili raspoređeni prvi hrvatski, prvi bosanski korpus i operativna grupa divizija Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije. Već drugog dana operacije njemačke snage trebale su presjeći taj oslobođeni teritorij na pola, krenuti u okruživanje partizanskih snaga i uništiti ih u dolini Une i na planini Krmeč. Ulogu u operaciji imali su i njemački saveznici. Talijanske snage trebale su u lici pritisnuti i okružiti partizanske snage, četnici i ustaško-domobranske snage trebale su podržavati svoje osovinske saveznike. Sve u svemu oko 120 tisuća njemačkih i talijanskih vojnika, ustaša, domobran Četnika spremalo se za udar na oko 40.000 tisuća partizana raspoređenih u krugu od ključa u Bosni na jugoistoku do Karlovca na sjeverozapadu pa sve do južnih prilaza Dinare. Plan se nije ispunjavao kako je planirano. Tek 27. siječnja njemačke snage ušle su u Bihać, središte oslobođene teritorije. Tito je na put s vrhovnim štabom krenuo 24. siječnja. Tada je iz Bihaća otišao do Oštrelja, mjesta između Bosanskog Petrovca i Drvara. Postavilo se pitanje kako dalje. Vrhovni štab i partizanske snage oko njega došle su u područje zapadne Bosne u ljeto 1942. nakon što su uspjeli izbjeći uništenje u nizu operacija nazvanih Trio, koji su njemačke, talijanske i ustaške snage poduzele na području istočne Bosne. Dolaskom u zapadnu Bosnu snage vrhovnog štaba, operativna grupa divizija sastavljena od prve, druge proletarske i treće udarne divizije zajedno s prvim hrvatskim korpusom pod zapovjedništvom glavnog štaba Hrvatske i prvim bosanskim korpusom stvorili stvorile su kompaktnu, oslobođenu teritoriju sa središtem u Bihaću. To partizansko carstvo, kako ga je nazvao general Glez von Horstenau, opunomoćeni njemački general u NDH, postalo je prevelika prijetnja. Trebalo ga je uništiti u operaciji Weiss. Kako bi izbjegle uništenje, partizanske snage počele su se povlačiti. Vrhovni štab s operativnom grupom divizija, ranjenicima i izbjeglicama, krenuo je prema drvaru. Kraj u koji su se povukli ovako opisuje Gojko Nikoliš, načelnik saniteta Vrhovnog štaba u knjizi Korijen Stablo Pavetina. Pogled mi seže prema jugu preko drvarske kotline sve do planine Jadovnika već samo ime joj ne obećava nikakva dobra ljudima. Sva je pod listopadnom šumom. Kontrast između snijega i crnog ogoljelog drveća djeluje jezivo. Drveće izgleda kao češalj, kao uspravljena koplja, kao da je tamo već zasjela vojska kopljanika. Što ćemo ondje? Kako opstati s ranjenicima u toj pustolini? Direktiva je da i ondje treba potražiti i stvoriti kakvu bazu za ranjenike. Sunce se već klonilo zapadu kad sam pošao u drvar. Stigavši u drvar, već u suton, zateknem sliku očaja. Raskaljanom cestom bukle su se kolone izbjeglica i ranjenika. Na dan kada su jedinice sedme SS divizije ušle u Bihać, vrhovni štab donio je odluku da se probije na jug. Prvi hrvatski i prvi bosanski korpus dobili su zapovje da izbjegavaju opkoljavanje, te da u pozadini nadirućih prije svega njemačkih snaga ponovno stvore oslobođenu teritoriju. Operativna grupa divizija dobila je zadatak koji ovako opisuje Viktor Kučan u članku Bitka na Neretvi objavljenom u istoimanoj knjizi. Protuofenziva operativne grupe divizija pod neposrednom komandom vrhovnog komandanta druga Tita trebalo je započeti iz prostora Gornji Vakuf, Vukovsko, Livno, na jugoistok preko rijeke Neretve. Prema stvorenoj zamisli, protuofenziva se imala izvoditi u nekoliko etapa, od kojih je samo prva detaljno planirana. U tijeku te etape trebalo je da operativna grupa očisti od neprijatelja prostor od crte Livno Gornji Vakuf do crte Mostar Ivan Sedlo, to jest da likvidira sve njegove garnizone u dolini rijeke Rame i srednjeg toka Neretve. U sljedećoj etapi protoofenziva bi se razvijala od Neretve do Drine i Pive. U danjem nastupanju operativna grupa bi težila da se probija što dublje u Sanđak i Crnu Goru, stvarajući uvjete za prodor u Srbiju. Operativnoj grupi divizija pridružile su se i dvije hrvatske divizije, sedma Baniska, koje je nastupanje njemačkih snaga odvojilo od prvog hrvatskog korpusa, te deveta Dalmatinska divizija, čije je stvaranje od treće, četvrte i pete Dalmatinske brigade bilo u tijeku. Plan se počeo brzo ostvarivati. 30. siječnja treća udarna divizija, u čijem je sastavu bila druga Dalmatinska brigada, zauzela je Gornji Vakuf i izbila na planine Radušu i Makljan. Sve te borbe vode se po sve težem terenu i usred Zime, Obra Dergić, u članku u sastavu pete dalmatinske brigade, objavljenom u trećem tomu zbornika Neretva, ovako opisuje uvjete borbi i kretanja partizanskih jedinica. Bataljun se 6. veljače povlači od bosanskog grahova prema istoku za ostalim našim jedinicama. Dubok snijeg škripi pod nogama, a od strašne studeni tresu se vilice. Naporno svladavamo stihiju koja bjesni u ovim zadinarskim selima. Odjeća slaba i tanka. Umjesto šinjela ili toplog kaputa imamo poneku tanku talijansku deku ili šatorsko krilo. Izvlačimo zatvarače pušaka i mitraljeza i stavljamo ih u njedra da ih otkravimo. Puške umotavamo u deke i šatorska krila. Cesta je mjestimično klizava od poledice. Konji posrću i padaju. Marširamo k selu peuljama, a putem nailazimo na zbjegove. Narod iz Banije, Like i Korduna, kao i iz nekih krajeva zapadne Bosne, izmoren glađu, nesanicom, strahom i neizvjesnošću, bježi i odstupa sa svojom vojskom. Djeca plaču, traže hljeba, od gladi im se klate male glave. Majke ih ne tetoše, ne tepaju, ne daju im hljeba. Nema ga. 8. veljače na sastanku u Duvnu danas Tomislav grad Tito je okupio zapovjednike divizije operativne grupe i rekao im da trebaju krenuti prema prostoru Drežnica, Prozor, Ivan Sedlo, Konjic i ovladati srednjim tokom rijeke Neretve. Položaj partizana postao je svoje ozbiljniji. Sa sjevera i sjeverozapada nastupale su njemačke jedinice. Tito i vrhovni štab smatrali su da se njemačke trupe neće tako duboko spustiti unutrašnjost Bosne i na granicu Hercegovine. Prevarili su se. Sada je postala opasnost da partizanske jedinice budu stješnjene na prostor oko Gornjeg Vakufa. Kako se to ne bi dogodilo, Tito zapovjeda napad na grad Prozor, čvrsto talijansko uporište. Zadaću da ga napadne dobila je treća udarna divizija. Vrhovni štab smatrao je da je u Prozoru od 700 do 800 talijanskih vojnika. Bilo ih je znatno više s baterijom haubica, dvije baterije milovacača, satnijom lakih tenkova. U knjizi o prvoj dalmatinskoj brigadi koja je bila u sastavu treće udarne divizije ovako je opisan sustav obrane Prozora. Neprijatelj je solidno organizirao kružnu obranu prozora. Imali su 29 betonskih bunkera, a u prostorima izgrađeni su zemljani bunkeri kao njihova dopuna. Ispred i između bunkera bila je postavljena žičana prepreka u jednom redu. Na žicu su stavljena razna zvonca, klepetuše, kutije od konzervi. Pri najmanjem dodiru žice sve bi zvonilo. Na taj znak talijanski vojnici su otvarali paklenu vatru iz svih vrsta oružja. Veoma precizno su isplanirali zaprečnu vatru iz svih oružja i oruđa, tako da ni jedan metar zemljišta ispred i između bunkera nije ostao netučen vatrom. Prvi udar na prozor izvršen je u noći 15. na 16. veljače 1943. i nije uspio. Treću diviziju koštao je 70 izbačenih iz stroja. Na vijesti o neuspjelom napadu Tito je reagirao slanjem kratke zapovjedi prozor noćes mora pasti. U noći 17. na 18. veljače partizanske jedinice ponovno su krenule u napad. Nikola Ljubi Bratić iz 10. hercegovačke brigade koja je uz Dalmatinsku i petu Crnogorsku činila treću diviziju, ovako u knjizi Bitka na Neretvi opisuje početak tog drugog napada na prozor. najteže je bilo svladati žičane prepreke koje su često osvjetljene raketama i branjene gustom mitraljeskom vatrom i minama, ali tu su naši bombaši dobrovoljci. Dok puškomitraljeci kišom olova zasljepljuju otvore talijanskih bunkera, bombaši vješto kitaju žičane prepreke i otvaraju prolaze. U svladavanju ovakvog utvrđenja vrijeme nam je išlo na ruku. Vjetar i kiša praćeni snijegom omogućavali su nečujno i neprimjetno privlačenje bunkerima. Prvi bunker je ušutkan. Tek po likvidaciji prvog utvrđenja bilo nam je jasno zašto je obrana Talijana tako uporna. Bunkeri su bili međusobno povezani dubokim rovovima, a usto jako naoružani mitraljezima i opskrbljeni bombama, municijom, telefonima i drugim uređajima. Za nas je osvajanje ovog bunkera značilo mnogo. Neprijateljske prometnice su nam odlično poslužile za prikriveno privlačenje k staroj austro-ugarskoj tvrđavi, koju su Italijani kao posljednji bastion u obrani prozora dobro pripremili. U drugom naletu prozor je pao. Za uzimanje prozora plaćeno je sa 150 mrtvih i ranjenih partizana. Talijanski gubici bili su oko 200 mrtvih i oko 300 zarobljenih. Zapljenjena je velika količina opreme i streljiva, šest stopova, četiri minobacača, pet tenkova, 12 teških mitraljeza, 400 tisuća metaka. Možda je još važniji bio plijen u hrani, zelje, četiri vagona raznih konzervi, četiri vagona brašna, te golemi kolutovi sira parmezana. Za neke je prozor značio prvi dobar obrok nakon povlačenja iz Bihaća. Ali prozor nije donio predah. Za sljedeći cilj vrhovni štab odredio je Konjic, gradu kojemu je bio most preko Neretve. Konjic će biti puno teži za zauzeti, govori Tihomir Ponoš, novinar i povjesničar iz arhiva Srba u Hrvatskoj. Operacija počinje 20. veljače, i cilj je da se ovlada širim područjem oko Ivan Sedla. To Ivan Sedlo je bilo prilično važno i prilično tegobno pitanje za partizane za vrijeme četvrte neprijateljske ofenzive. Naime, prva proletarska brigada, prve proletarske divizija je ovladala Ivan Sedlom. Međutim, nije ostala i nije ga držala, čuvala, iako je to bio zapravo njen najvažniji posao. Prva proletarska brigada je zapravo samo inicijativno napustila Evan Sedlo, krenula prema konjicu, nije uspjela, ali je njemačka grupa Anaker koja je brojala otprilike 2,5 tisuće ljudi koja je zapravo bila jedna od elitnih njemačkih jedinica u toj ofenzivi, zauzela Ivan Sedlo i time stvorila ogromne probleme partizanima. Partizani su htjeli zauzeti konjic da dodatno prošire taj prostor za, za svoj prodor prema Rami i Neretvi. Međutim, u pet napada na pet napada nisu uspjeli i kao što je Ivan Sedlo bio neuspjeh prve proletarske brigade prve divizije, tako su ti napadi na konjec bili neuspjeh treće divizije koja je u tome sudjelovala, izuzmemo li samo onaj prvi samoinicijativni napad e, prve e, brigade. Stanje je postojalo za partizane sve kompliciranije i sve teže su bili sabijani na sve manjem prostoru i sa različitih strana prema njima su išle različite vojske. S juga je nadirala ili trebala nadirati italijanska vojska, ali njen zapravo važan posao je bio da onemogućava prodor samih partizanskih jedinica. Sa zapada i sjevera su nadirale ustačke i njemačke jedinice, a negdje od 12. veljače se u istočnoj Hercegovini, dakle s lijeve obale Neretve, prikuplja velika grupacija četnika, koja će zapravo postati najveća četnička grupacija uopće u drugom svjetskom ratu. Draža Mihajlović je izdao zapovjed za neku vrstu opće mobilizacije. Iskupljeno je 20.000 četnika, koji su trebali zapravo partizanima udariti u leđa. Uoči operacije Vajc partizanske snage su na oslobođenoj teritoriji u Hrvatskoj i Bosni imale četiri bolnička centra. Prvi je bio u planinama Klekovača, Osječenica i Grmeč. Bolnica je bila u Bosanskom Petrovcu, ali i u selima i šumama po tim planinama. Drugi je centar bio oko planine Grmeč i šumskih bolnica Lukići, Korićanica i Lasva. Treći je centar bio u Lici na planini Plješevice sa šumskom bolnicom u Bijelim potocima, Četvrti centar bio je na Kordunu i Baniji s osloncem na Petrovoj gori. Sva će ta mreža nestati u operaciji Vice. Neke su bolnice na početku operacije uništene napadima zrakoplova, ostale su se morale evakuirati. Većina je ranjenika došla do drvara, od tamo su dalje krenuli kuda i glavnina partizanskih snaga okupljenih oko vrhovnog štaba. Kasnije je odredište bila Neretva. Gojko Nikoliš u prvoj knjizi zbornika Neretva u članku pod naslovom Ranjenici na Neretvi piše. Sve što je do sada bolnica morala podnijeti počevo od drvara, sve je to poprimalo obrise jedne idilične uspomene pred realnošću Neretve i Prenja. Na ovome pedlju zemlje između Jablanice i Glavatičeva, u zračnoj liniji od svega 40 km, sabrala su se sva zla koja mogu da ugroze život bolesnog čovjeka. Kretanje pod pritiskom vremena, glad, studen, tifus, neprijatelj na bokovima i zemljište. Čini mi se da je zemljište uz kranju oskudicu konja i ljudi za prijenos ranjenika ipak bilo naš prvi neprijatelj tih dana. Molim čitaoca da pronađe karte za prozor i konjic, pa da samo pogleda stazu na koju je nabačena centralna bolnica. Od Jablanice 202 metra, spuštanje u korito Neretve, pa uspon do sela Krstac 595 metara i dalje uspon preko Strbine na selo javoriki Katun Breza 1200 metara, pa spuštanje u klisuru Idbara Memeja selo 507 metara, selo Idbar, pa opet uspon uz Ljubinu planinu, Katun ispod kote 1314, Sijevica Majdani 1345 metara, pa spuštanje u klisuru Bijele, selo Medasković, opet uspon do sela Borci, pa opet spuštanje do Boračkog jezera, selo Kula, Cičevo i Glavatičevo. Pred takvom stazom našlo se oko 4000 ranjenika i bolesnika. Na tom kompaktnom području u, u Bosni je bio stvoren zapravo lanac partizanskih bolnica i on je građan otprilike pet mjeseci. U njemu je bilo kako kada, ali recimo na vrhuncu bitke na Neretvi, kad te bolnice neće više uglavnom niti postojati, kada će cijela bolnica biti u pokretu, je bilo otprilike 4000 ranjenika i bolesnika. Bolesnici su bili gotovo svi tifusari. Za partizane je to bilo veoma važno moralno pitanje što sa ranjenicima. Odluka zapravo nije bila laka. S jedne strane je bilo, postojala mogućnost da se ranjenike ostavi uz određeno osiguranje, da ih se proba prebaciti na neka druga teže pristupačna mjesta, kako bi partizanske jedinice sačuvale svoju sposobnost manevra. Za partizanske jedinice je sposobnost manevra, s obzirom da partizani zapravo geralski ratuju, to je dominantna odredica njihovog načina ratovanja u, u toj fazi, i za njih je brzina manevra ključna. Međutim, to znači ostaviti ranjenike, a to bi bilo moralno, ocjenjeno da bi to bio moralni poraz cijelog partizanskog pokreta i da naprosto treba ranjenike nositi, doslovce nositi sa sobom. Svjesni toga da to znači oduzimanje manevra jedinicama među kojima su jelitne jedinice partizanske, da to znači njihovo veliko usporavanje. Točno to će se i dogoditi. Nakon relativno uspješnog, ne potpuno, ali relativno uspješnog partizanskog prodora u veljači u dolinu Rame i Neretve, upravo zbog velikog broja ranjenika, od kojih mnogi nisu bili pokretni, bilo ih je potrebno nositi, će doći do velikog zastoja. A taj veliki zastoj će omogućiti Njemcima, Italijanima i Ustašama tada i, i u velikoj mjeri i, i Četnicima opkoljavanje i udar na partizansku glavninu i na svu onu dramu koju je krajem veljače početkom ožujka 43. nosila bitka na Neretvi i zbog čega je kasnije i nazvana bitkom za ranjenike. Tu dakle za partizane to bilo veoma važno i oni koji su bili ranjeni i bolesni, za njih je bilo to zapravo moralno važno jer se vidjelo da se njih ne ostavlja, ali je to također bilo važno i za zdrave jer su oni isto tako vidjeli da se njih neće ostaviti, ili da se njih ne želi ostaviti. Bilo je tu i vrludanja i to dosta. Komandant prve proletarske divizije, Koča Popović, je predložio, jer je uz njega je bilo jedna grupacija od više stotina ranjenika, i on je predložio da ih se ostavi, da se ostavi jedan bataljon koji bi ih e, osiguravao i da ih se skloni. Njegov prijedlog nije prihvaćen, a on je veoma oštro kritiziran zbog toga i ta grupa od jedno 600-700 ranjenika je išla zajedno sa centralnom bolnicom. E sad ono što se u trenutku kada je Popović to predlagao nije moglo znati to je da taj prostor kojeg je on predložio da se na njega prebace e, ranjenici praktički nije bio dodirnut tom ofenzivom. Dakle, oni bi bili praktički na sigurnom. Pjegavi tifus, epidemijski tifus ili pjegavac bio je stalni pratitelj ratova. Uzrokuje ga mikroorganizam koji prenosi prte na uš. Gojko Nikoliš, liječnik, veteran Španjolskog građanskog rata, rođen 1911. u Sjeničnjaku kod Karlovca, načelnik saniteta vrhovnog štaba, prvi ga je puta u partizanskim jedinicama primijetio krajem 1941. u Rudom u istočnoj Bosni. Pored pjegavca, partizane mučio i trbušni tifus – koju uzrokuje bakterija Salmonella tifi. Kada je vrhovni štab s operativnom grupom došao u zapadnu Bosnu, na planini Cincar privremeno se smjestila partizanska bolnica. Cincar je bezvodna planina i bolnica se za dobivanje vode morala poslužiti jednim snježnikom koji je bio zagađen i to je dovelo do epidemije trbušnog tifusa koja je izbila u centralnoj bolnici koja se smjestila u Bosanskom Petrovcu. Oboljele od tifusa kao i ranjenike nije se moglo ostaviti. Ako ih se povede, postojala je velika opasnost od širenja zaraze. Nikolaš i Miroslav Šlezinger, liječnik rodom iz Našica koji je završio studij medicine u Beču, i pridružio se partizanima u studenom 1942. kao glavni epidemiolog, odlučili su smanjiti opasnost od širenja trbušnog i pjegavog tifusa tako što će se tifusari kretati na začelju kolone ranjenika i bolesnika. Plan je imao slabu točku. Za bolnicom su se kretale deveta dalmatinska i sedma Baniska, koje su i pružale zaštitu, ali su i nosile ranjenike i bolesnike te će divizije teško stradati. Gojko Nikoliš u knjizi Korijen stablo pavetina piše. Neću nikad zaboraviti borce Dalmatinske divizije. Sve jedri i kršni momci, kao da ih je isklesao sam Meštrović, odjeveni u narodna odijela iz Dalmatinske zagore, teške vunene kabanice iskićene crvenim vezom. Nitko tad nije mogao ni naslutiti njihova potonja stradanja. Pjegavac i glad su ih desetkovali. Oko 14. veljače uputim se u Livnu. Na goloj visoravni između Glamočkog i Livanjskog polja poduhvati me žestoka bura sa susnježicom. Visina je tisuću metara. Prema karti znam da mi je s desne strane šator planina i brdo Kurozeb. Sad je taj cijeli predio u gustoj magli, ali se Kurozeb raspoznaje po studenom vjetru. Dođevola, mislim, koliko samo tih kurozeba ima po ovom našem dinarskom gorju, kao da ljudima nije dosta same studeni, nego još i brdima nadijevaju ovakva zloslutna imena, kako bi se putnik i usred ljeta spomenuo na zimska zla. I sam Tito, usprko svoje odluke da se ranjenike evakuira zajedno sa njima, dakle da ranjenici idu uz partizansku glavninu, nije bio baš potpuno siguran u tu odluku i on je u jednom trenutku komandantu 9. Dalmatinske divizije Vicku Krstuloviću predložio da se dio ranjenika smjesti na Biokovu. Što mu je Vicko Krstulović objasnio da nema uvjeta za to, niti postoje bilo kakvi uvjeti tamo koji su izgrađeni, dakle da su pripremljene nekakve brvnare, bilo što, niti postoje uvjeti za dugotrajni boravak, niti sama deveta dalmatinska divizija koja je bila veoma mlada i neiskusna i slabo naoružana divizija. Ona je osnovana u veljači 43. godine u Imotskom, od 3. 4. i 5. dalmatinske brigade. I dobar dio njenog društva nije, nije imao oružje. Dakle, niti ona nije bila spremna i sposobna prihvatiti i brinuti o tim ranjenicima i istovremeno se boriti protiv Talijana, jer je ona dobrim dijelom bila u to doba zadužena da zaprečava talijanski prodor iz juga iz Dalmacije i iz Mostara prema glavnoj operativnoj grupi. Dakle, ranjenici su postali vrhu naravno moralno, ali istovremeno i motivacijsko pitanje, pri čemu je samo nošenje tih ranjenika, kakva takva briga o njima i o tifusarima stvorila ogromne operativne probleme. Dodatni razlog je bila i ta epidemija tifusa. Iako se nastojalo paziti kako bi se što je moguće više smanjila mogućnost širenja tifusa među zdrave, ali to se naravno nije uspjelo postići. Do toga da je praktički cijela deveta dalmatinska na kraju bila prebačena na nošenje ranjenika, jer ranjenike koji nisu bili pokretni je trebalo nositi i za jednog ranjenika je bilo potrebno izdvojiti osam partizana. Dakle, to su bile dvije smjene po četiri, da mogu četiri čovjeka cijeli dan nositi. Da ne govorimo o tome da se nosilo po veoma teškom terenu, po hladnoći, da je prijevoznih sredstava bilo vrlo, vrlo malo, tako da je deveta divizija gotovo u cijelosti bila poslana i prebačena na novi zadatak, to je nošenje ranjenika. To nije bila jedina partizanska divizija koja je bila za to zadužena. Za to su bili zaduženi i italijanski zarobljenici. Tako da je drama te bitke se na, na, na kraju doista fokusirala na, na pitanje centralne bolnice i to u svakom pogledu. I vojno, i operativno, i moralno, pa i politički. Kako se približavao kraj veljače, situacija je postala sve kritičnija. 21. veljače borbena skupina njemačke vojske Anaker počela je napad u pravcu Konjica. Istog dana njemačka borbena skupina krenula iz Sarajeva prema Neretvi. Na lijevoj obali Neretve okupljale su se talijanske četničke snage. General s 25. veljače dao je zapovjed da se 717. njemačka divizija angažira u dolini Neretve. Ona je trebala iz pravca Jajce Donje Vakuf napasti pravce Bugojno Kupre Slivno. Sada je prebačena na pravac prema prozoru. Partizanske snage našle su se u operativnom okruženju pokušaj da se zauzme konjic, najpogodniji pravac za izlazak iz kanjona Rame i Neretve nije uspio. Sa sjevera nastupale su njemačke ustaško-domobranske snage, s juga talijanske i četničke. Kakvi su bili uvjeti i borbe na oglavku opisuje Stanko Bjelajac, zapovjednik osme Banijske brigade u članku osma Banijska brigada, objavljenom u drugom tomu zbornika Neretva. Iza nas je već osam dana i osam noći bez odmora. Gotovo smo i noću i danju na nogama. Dubok snijeg i hladnoća ne dopuštaju da se prilegne i odmori. Noću se temperatura spušta ispod nule. Voda se smrzava u čutorici. Za takve uvjete nema opremu ni 10% boraca. Odjeća je mahom slaba, poderana. Ima gotovo bosih boraca. Naravno, oni brzo ispadaju iz stroja. Tih dana hrana se obično sastojala od jednog komadića sirovog mesa, koji bi svatko na svoj način pržio na vatri čim padne mrak. Besanica, slaba ishrana, odsustvo osobne higijene, dubog snijeg, brzo su iscrpljivali već i onako u borbama istrošenu fizičku snagu. Borbeni redovi sve se više smanjuju. Svako jutro kolona od desetak promrzlih boraca, poneki na nosilima, napušta vatrenu liniju brigade. Oni fizički slabiji i istrpljeniji nisu mogli izdržati duge zimske noći. Zore su ih zaticale nepomične, zauvijek prikovane na snježnom pokrivaču pored ugašene vatre. Osma brigada borila se protiv dva neprijatelja. Zima bila neprijatelj broj jedan. Ona je na oglavku izbacila iz stroja dva puta više ljudi nego vatreni udari neprijatelja. Sve postaje dramatično na samom kraju veljače, kada jedna njemačka grupacija izbija samo 27. veljače doslovce na nekoliko stotina metara od kolone centralne bolnice. Što znači da su ranjenici i bolesnici doslovce na, na puškomet. To je bilo kod e, prozora i vrhovni štab mora vrlo brzo djelovati. Ono što je nakon toga nastalo u djelovanju vrhovnog štaba je do dana današnjeg interpretacijski sporno. Naime, Tito naređuje rušenje svih mostova na, na Neretvi i to se službeno tumači kao Titova genijalna ratna varka. I on okreće svoje jedinice, prvu, drugu, treću i sedmu diviziju, prema Gornjem Vakufu. I Njemci su zapravo u tom trenutku prilično zadovoljni zbog toga, jer zaključuju da Tito neće preći Neretvu, što bi se činilo vojno logičnim da, da to pokuša, nego ponovo ide prema zapadu i prema sjeveru, a oni dakle zaključuju da on njima samo što im ne ide u krila i da će oni lako uništiti tu glavnu partizansku grupu kad ona dođe do njih. Ključna bitka se vode na Makljanu. To je bila bitka koja je uvelike odlučila tu bitku na Neretvi. Ona se vodila, započela je trećega, ožujka potrajala je do, do 5. ožujka i to je za partizane bila veoma atipična bitka. Na uskom prostoru, deseta kilometara širine, je bilo okupljeno čak devet partizanskih brigada. I one su uspjele odbaciti njemačke jedinice. Uspjeh je bio ograničen zato što nijednu protivničku jedinicu nisu niti razbile, niti uništile, nego su ih samo potisnule ali je to dalo zraka, dalo je prostora partizanskim jedinicama. To je bilo atipično, jer partizani su izbjegavali takav način ratovanja, a ovo je bilo prvi puta da su u takvoj manje više klasičnoj bici u kojoj je sudjelovao i tenkovski vod, i veliku ulogu je imala artiljerijska grupa pri vrhovnom štabu. Kasnije će, vrlo brzo će svi ti tenkovi topovi biti survani u kanjor Neretve, ali ih se nije moglo prebaciti, a nije se htjelo prepustiti neprijatelju. Dakle, na vrlo malom prostoru u klasičnom načinu ratovanja u zapravo najvećoj klasičnoj bici koju su do tada partizani vodili, su uspjeli pobijediti. Ne, ne do kraja, ali su uspjeli ostvariti za sebe ipak e, pozitivan e, ishod. Za 15 sati 3. ožujka određen je početak napada devet brigada vrhovnog štaba na uglavnom njemačke snage raspoređene oko Gornjeg Vakufa. Ta do tada najveća okupljena udarna sila vrhovnog štaba trebala je u tri kolone napasti položaje 717. njemačke pješadijske divizije, borbene skupine Fogol i petog ustaškog zdruga. Cilj je bio udarom prema Gornjem Vakufu odbaciti snage koje su se približavale centralnoj bolnici. Opasnost je bila veća jer su se sa zapada približavale 7. SS divizija Prince Eugen i 369. legionarska divizija. Napad kod Gornjeg Vakufa bio je tako važan da je njime izravno s planine Maklen, prijevoj Maklen smješten je na 1123 metra nadmorske visine, upravljao Tito. U borbenoj skupini Fogel bio je i 738. grenadirski puk. Trećim bataljunom tog puka zapovjedao je bojnik Artur Štreker. Drugog dana napada devet je brigada uspješno potisnulo njemačke i ustaške jedinice. Jedna od jedinica koja se našla pod pritiskom je i Štrekerov bataljun. Što se dalje događalo opisao je sam bojnik Štreker. U tijeku razgovora s komandantom Puka, pukovnikom Foglom, primljen je radiogram iz mog bataljuna da su partizani poslije jednog napada s jugozapadnog pravca zauzeli vis 1188 na desnom krilu. U pratnji četiri kurira konjanika preko Uzričje i Jelače ubrzanim tempom odjehao sam u bataljun. Otprilike u okolini kote 935 otpustio sam tri kurira sa svojim konjima i s jednim kurirom krenuo pješke prema komandnom mjestu bataljuna. Borbena buka nije se čula. Kako šta bataljuna nisam zatekao na onom mjestu gdje sam ga napustio, krenuo sam kroz jednu dolinu u pravcu kote 952. Upravo kada smo ja i moj kurir u blizini kote 952 hitali da izađemo iz jedne male doline, obrasle gustim žbunjem, bili smo iznenada sa svih strana obasuti snopovima puštenih zrna. Čuli smo uzvike na srpskom jeziku i uvidjeli da su nas partizani opkolili. Odmah smo odgovorili vatrom, pokušavajući u isto vrijeme da se kroz gusto žbunje probijemo nazad. Pokazalo se međutim da nema nikakvog izgleda da umaknemo iz udolja, opkoljenog od 40-50 partizana i zato smo se morali predati. Nije to bio prvi puta da su partizani zarobili časnike njemačke vojske. 17. studenog 1942. kod Livna partizani su s njemačkim pregovaračima koje je vodio inženjer Hans Sot, inače pripadnik njemačke obavještene službe, razgovarali o puštanju posade oborenog njemačkog bombardera, te o njemačkim privrednim stručnjacima i ustaškim i domobranskim časnicima zarobljenima u Bihaću. Zarobljavanje bojnika Štrekera omogućilo je nešto više – Partizani su bojnika pustili s pismom u kojemu se predlagala razmjena zarobljenika, ali i pregovori o drugim pitanjima. Tito je 11. ožujka, nakon što je njemačka vojska prihvatila ponudu, na pregovore poslao zapovjednika prve proletarske divizije Koču Popovića, Milovana Đilasa, člana političkog biroa Komunističke partije Jugoslavije, te Vladimira Velebita, koji je već u studenom razgovarao s inženjerom Otom. Partizanski pregovarači prvo su otišli u Gornji Vakuf, otamo su Velebiti Đilas otišli u Zagreb. Popović se vratio u svoju diviziju. Tito do kraja života nije volio govoriti o tim pregovorima, da se u vijeku bitke na Neretvi razgovaralo sa njemačkom vojskom. Cilj je bio kupiti vrijeme, vratiti neke zarobljenike i osigurati kakav takav status kod njemačke vojske. Nakon rata Koča Popović je izjavio postigli smo rasterećenje u času kada nam je to bilo najpotrebnije. Tito je već u pripremanju pregovora pokazao pragmatičnost. Đilas ga je upitao što će na sve to reći Rusi. On je Đilasu odgovorio, pa i oni prvo misle na svoj narod. Dok su Đilas i Velebit bili u Zagrebu, na Neretvi se odvijela ključna faza bitke. Dalje priča oko te genijalne ratne varke ide za tim da je nakon toga Tito naredio da se te jedinice koje su sudjelovale u bici na Makljanu okrenu, vrate prema Neretvi i onda će se preći preko Neretve i nastaviti dalje. Manje sklona Titu interpretacija kaže nešto drugo i ona je vrlo daleko od toga da je nevjerojatna. I kaže da je Tito naredio da se svi mostovi na Neretvi poruše, što je obavilo tehničko odjeljenje vrhovnog štaba kojem je na čelu bio Vladimir Smirnovi, inače čovjek iz Sovjetskog saveza, da se poruše zato što su znali da se na lijevo istočnoj obali Neretve okuplja golema četnička grupacija i zapravo ih je bilo strah da im ta četnička grupacija ne udari u leđa i da ona ne bude ono nešto što bi moglo presuriti bitku. To je za Tita manje poboljna, za nekakav dominantni narativ koji je trajao desetljećima manje romantična interpretacija, ali je vrlo daleko od toga da je nerealna interpretacija odluka koje je Tito donosio, a odluke koje je on donosio svakako pokazuju koliko je situacija bila teška i komplicirana i kakve svoje odluke je u vrlo kratkom vremenu trebalo donositi. Jer ne treba zaboraviti da je ta partizanska glavnina bila e, znatno usporena zato što je bio pokrenuti narod. Dakle, uz partizansku glavninu se gibalo oko 40.000 izbjeglica. To su uglavnom bili starci i djeca. I oni su naravno, ne samo bolnica, nego su i oni usporavali tu partizansku glavninu i trebalo je nekako brinuti i o tih 40.000 ljudi. Zapovjed da se ruše svi mostovi na Neretvi od Konjica do Jablanice dana je 28. veljače 1943. Odluka je donesena nakon što su devet dana trajale borbe za Konjic s talijanskim i četničkim jedinicama. Za vrijeme tih borbi sa sjevera nadirale su njemačke snage, na lijevoj obali Neretve bile su jake četničke i talijanske snage. Mostove između Konjica i Mostara srušili su inženjerci Viktora Smirnova. Dio eksploziva za rušenje mostova došao je od jedne neeksplodirane bombe koju su ti inženjeri ci demontirali u Franjevačkom samostanu u Ščitu, kojeg su bombardirali njemački zrakoplovi, kada se u njemu u veljači sklonio Tito s vrhovnim štabom. Vladimir Smirnov u članku Surova škola, objavljenom u prvom tomu zbornika Neretva, ovako je opisao rušenje Jablaničkog mosta. Jablanički most, dug oko 80 metara, bio je veoma visok, više od 35 metara, a njegova sasvim stara i staromodna konstrukcija, takozvani riblji trbuh, već po svojoj koncepciji bila je laka za rušenje. Trotil će biti glavno punjenje, a ako on ne presječe konstrukciju, nego je samo načne, onda ćemo je manjim sekundarnim eksplozijama Tita dovršiti. Vjerovao sam da će nam osobine konstrukcije mosta i njegova velika visina biti od velike pomoći i nisam se prevario. Jovo i Nikola Radaković s jedne, a Stanko Stetić s Rastovcem s druge strane, spustili su se na donji pojas konstrukcije i viseći nad provalijom dubokom 35-40 metara, potpuno izloženi mogućoj četničkoj vatri, bez ikakve mogućnosti da se zaklone, stvorili su s pomoću nekih cigala u šupljim koritastim čeličnim nosačima ograđen prostor u koji su komadima drveta nabili izmrvljeni trotil. U trotilu uvukli po jednu patronu kamniktita s kapsulom i fitiljem dugačkim približno 15 metara. Profesionalni miner Luka Rađenović vješto je podesio moment paljenja oba fitilja, tako da su obje mine eksplodirale praktično u istom momentu. Eksplozija je bila tipično barutna, s mnogo crnog dima i slabijim zvukom, ali je ipak bila dovoljna da se konstrukcija prelomi i stropošta u neretvu, koja je silinom svoga toka gurnula višetonsku konstrukciju nekoliko metara nizvodno. Nakon što su srušeni svi mostovi, dakle od prvog do četvrtog ožujka, tehničko odjeljenje vrhovnog štaba kojih je sve srušilo je dobilo zadatak da izgradi na jednom mjestu kod Jablanice, jer Jablanica je bila mjesto koje je bilo koliko toliko pogodno da se preko nje prijeđe, da izgradi zapravo improvizirani drveni most. I oni su to uspjeli izgraditi za 18 sati. Preko tog mosta će kasnije preći i ranjenici i partizanske jedinice, pri samom kraju će preći i sam vrhovni štab. On je bio neslučajno na začelju kolone radi psiholoških razloga i prvi koji su prešli na, na drugu stranu je bila jedna grupa dobrovoljaca, dobro naoružanih dobrovoljaca, dalmatinaca iz dalmatinske brigade Prelaz je počeo u noći 6. na 7. ožujka. Partizani su inače voljeli noćno ratovanje i oni su uspjeli zaskočiti četnike koji su bili na drugoj strani Neretve, potisnuti ih i oni su stvorili taj mostobran, to je bilo naravno ključno uvijek je kod svakog desanta, kod svakog prelaska rijeke ili mora nužno stvoriti mostobran, oni su uspjeli stvoriti i održati taj mostobran koji je kasnije naravno širen i koji je zapravo omogućio prelazak preko Neretve i ranjenicima i partizanskoj glavnini. Jer one jedinice koje su sudjelovale od trećeg do petog u bici na, na one su sada okrenule i sada su i one dolazile. Te prelazak je bio veoma spor. Propusnost tog improviziranog mosta je bila naravno malena. Ljudi je bilo mnogo. Mnoge ranjenike je trebalo nositi. Bilo je mnogo ljudi koji su poginuli prilikom prelaska Neretve, jer bi naprosto pali u, u nabujalu Neretvu. Sam Nikoliš piše u svojim memoarima da su prvih nekoliko dana svega nekoliko stotina ljudi, dakle ranjenika, uspjeli prebaciti e, preko tog mosta, ali je to ipak omogućilo evakuaciju, dakle prebacivanje na lijevu istočnu obalu Neretve gdje će onda kasnije trajati velike teške bitke sa tom velikom četničkom grupacijom. Nakon što je druga Dalmatinska osigurala mostobran, inženjerci inženjera Smirnova, koji su isrušili most preko Jablanice, dobili su zadatak da podignu novi. Viktor Kučan piše. Za njegovu izgradnju korištena je porušena konstrukcija starog mosta, za koju su žicom učvršćivani telegrafski stupovi, koji su služili kao osnova preko koje su stavljene grede i daske. Prvih deset metara mosta, dokle je relativno lako bilo zaglavljivati stupove u srušenu konstrukciju, bilo je brzo gotovo. Dalje je išlo sve teže. Postavljena su ukupno 32 telegrafska stupa kao osnova mosta. Posljednjih desetak metara, koliko je još ostalo do druge obale, premošćeno je starim željezničkim šinama, koje su nađene na željezničkoj stanici u Jablanici. Most je bio širok oko 2,5 metra, a dugačak 56 metara. Završen je 8. ožujka u 3 sata ujutro. Za gradnju tog mosta trebalo inženjercima inženjerijske čete vrhovnog štaba 19 sati. Na desnoj obali Neretve izgrađena je juska pristupna staza koja se u tri zavoja spuštala do mosta. Na lijevoj obali bila postavljena staza koja je išla nekoliko stotina metara uz rijeku, a onda se strmo penjala na plato kod željezničkog tunela. Prelazak preko tog mosta i staza ovako opisuje Gojko Nikoliš. Most je vodio tik iznad bučne neretve. Na lijevoj obali na kraju mosta ispriječila se okomita stijena, apsolutno nesvladiva. Kuda dalje? Na oko 200 metara daleko od mosta nizvodno uspinjala se jedna uska staza, od same vode do navrh platova i sela Luga. Međutim, između mosta i te staze u koritu rijeke ispriječile su se gromade šljunkovitih stijena, teško prelazne i za zdrava čovjeka. Pa ipak, na plato se nije moglo ispeti nikud nego tuda. Svaki ratnik u svom sjećanju učvršćuje po jedan ili nekoliko za njega najstrašnijih dana. Sve ono što se tih tjedan dana zbivalo na Jablaničkom mostobranu i ono što ću doživljavati na prijelazu preko Prenja pa dalje oko Glavatičeva, sve to bio jedan neprekidni užas. Prema naređenju vrhovnog štaba preko mosta se moralo prelaziti samo noću. Ukoliko je noć štitila od avijacije, utoliko je na mostobranu baš noću, kada se ništa ne vidi, vladao veći krkljanac. Trupe koje su hitale na prenj da prošire mostobran i da gone četnike, izmiješale su se s nosiocima ranjenika tovarnim konjima komorama. Bio sam svjedok kako ranjenici pužu preko stijena neposredno uz obalu moćne rijeke koja nosi sve što dohvati. Vidjeh konjak kako se s ranjenikom zanio u rijeku. Odnese ih. Od noći 6. na 7. ožujka, pa sve do duboko prema kraju ožujka će trajati niz bitaka između partizana i četnika, koji su najpoznatije i najvažnije bile bitke kod Glavatićeva i bitka kod Kalinovika. To, to su bile teške bitke, sa velikim gubicima i sa jedne i sa druge strane. Ono što je konačni ishod tih bitaka je bio taj da su partizani uspjeli zavarati prostorom kojem je bio potreban i da bi negdje smjestili centralnu bolnicu i da bi stvorili dovoljno prostora za sebe i za svoje divizije koje su uz e, vrhovni štab. A Četnici će u tom ožujku 43. zapravo doživjeti poraz od kojeg se do kraja rata neće oporaviti. Oni će naravno i dalje postojati, oni će i dalje ratovati u različitim dijelovima Jugoslavije i terorizirati naravno ovaj, e, civile. Ali oni su u toj bici bili od početnih tisuća na kraju te bitke svedeni na tisuća e, boraca i od toga se nikada nisu oporavili. E, imali su partizani svojih problema i takvih sa jedinicama i to se posebno manifestiralo u slučaju 9. dalmatinske divizije za koju sam već rekao da je bila i mlada i neiskusna i slabo opremljena i oni su, ti ljudi iz Dalmacije su bili potpuno nepripremljeni za ratovanje u zimskim uvjetima u bosanskim planinama. I onda su još oni nosili ranjenike preko prenja, dakle preko prilično negostoljubive i nepristupačne planine, posebno u zimskim mjesecima po snijegu, velikoj hladnoći. I ta divizija je nakon toga ovaj, zapravo bila i rasformirana. A za Partizane je velik uspjeh bio u tome što su nakon gotovo dva mjeseca neprekidnih borbi uspjeli doći do kratkotrajnog prekida za kojeg tada oni nisu znali da će biti tako kratkotrajni, da će trajati samo do 15. svibnja i u tom vremenu su se koliko toliko uspjeli oporaviti za petu neprijateljsku ofenzivu koja će biti zapravo najveće iskušenje za partizansku glavninu Operacija Vice počela je 20. siječnja 1943. napadom 7. SS divizije Prince Eugen i 369. legionarske vražje divizije na partizanske položaje oko Karlovca i Velike Kladuše. Nakon više od dva mjeseca teških borbi operativna grupa divizije oko vrhovnog štaba uspjela je preko Neretve izaći iz obruča. Njemačke snage nisu prelazile Neretvu, četničke snage razbijene su u bitkama na ljevoj obali, a talijanske trupe nisu nastavljale s borbom. Činilo se da je došlo vrijeme za predah. Kada su se partizanske jedinice počele okupljati na lijevoj obali Neretve, stanje se poboljšalo samo toliko što su najžešće bitke završile. Kojko Nikoliš piše. Uš bukvalno gmiže po zemlji. Među pjegavičarima vlada potpuni kaos. U kućama nema ni približno dovoljno mjesta za sve, pa preko noći borave pod vedrim nebom kraj vatri. Svi su avetinskog lica, garavi, i ono što su imali odjeće na sebi sva bijaše već nagorjela. U duševnoj poremećenosti lutaju po poljima i kućama, vođeni nagonom gladi i jedinim ljudskim nagonom koji se još sačuvao. Jedu sve što nađu, jedu neočišćena crijeva od govečeta. Mnogi su se otrovali, a kad su kuhari crijeva zakopali, tifusari su i te jame pronašli i već istrunula crijeva pojeli. Tako je izgledala stvarnost. Nakon završetka operacije Weiss, general Aleksandar Ler, zapovjednik grupe Armija E, dao je rijetku pohvalu neprijatelju. Visoko zapovjedništvo bilo je dobro i elastično, a borbena vrijednost trupa dijelom vrlo dobra, a dijelom izvanredna. Vrhovni štab nadao se da je nakon završetka operacije Weiss došlo vrijeme za predah. Generali Ler i Litters planirali su novu operaciju. Iz operacije Weiss izvukli su određene pouke govori Tihomir Ponoš, povisničar i novinar iz arhiva Srba u Hrvatskoj. Njemačke okupacijske snage su izvukle nekoliko pouka. Prva je zapravo da se na Italijane ne mogu osloniti, što su oni dobrim dijelom znali i prije. Druga pouka je bila i ta da se na i i domobranske jedinice mogu ograničeno osloniti. Treća pouka je bila da se na četnike mogu ograničeno osloniti, ako uopće s obzirom na težinu poraza. Pouka je bila da oni ratuju ne protiv nekakvih banditan, kako su ih oni ovaj, nazivali, nego da zapravo ratuju protiv jedne organizirane, partizanske, mnogo slabije opremljene vojske od njih i manje brojne u tom trenutku, ali veoma odlučne vojske sa veoma visokim moralom koja bez obzira na brojne propuste koji su se događali za vrijeme operacije, kao što se inače za vrijeme svake vojne operacije događaju vojne propusti, koje je zapravo veoma dobro i veoma čvrsto vođena. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunčić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.